بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله Iz biografije najodabranijeg poslanika Allahu poslanik sallallahu alaihi sellem držao je hutbu sa palminog panja, sve dok mu nisu napravili mimber. Nakon toga je čuo kako palmin panj jeca. On, sallallahu alaihi sellemu, je prišao i pomilovao ga. Iz biografije najodabranijeg poslanika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana. Kada je čovječanstvo bilo na rubu propasti, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala je poslao Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Poslao je najodabranijeg od odabranih poslanika. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem je jedan od peterice odabranih poslanika. On je i od njih najodabraniji. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rođen je u najuglednijoj arapskoj porodici, porodici Beni Hašima u Mekki. Ibn Sa'ad prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi sellem majka rekla Kada sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost od koje su zablistali dvori Šama. Kada je Amina donijela na svijet dječaka, pozvala je njegovog djeda Abdul Taliba, da mu saopšti radosnu vijest. On ga sav radostan uze u naručje i odnese u Kaabu. Tu se pomolio Allahu i zahvalio mu na unuku. Tu mu je i ime Muhammed dao. A zna se sigurno da ovo ime nije bilo poznato među Arapima. Pogledajte tradicije i običaja samih Arapa. Amina nije imala svoga muža, jer je preselio na ahiret prije nego li se rodio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Ali kada, je, kada se rodio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, njegova majka ga je odnijela njegovom djedu, djedu Abdul Muttalibu, koji je uzeo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem u naručje, obradovao mu se, otišao u Kaabu, pomolio se Allahu Đalešanuhu, zahvalio mu na unuku i dao mu ime Muhammed, koje nije bilo uobičajeno kod Arapa. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je počastio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem time da je rođen u najodabranijoj, najboljoj porodici, porodici Benihašima u meki. Porijeklo Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem nije bilo predmetom kleveti. Bez ikakvih osnova bio je potvaran i klevetan za mnoge druge stvari, ali kada je u pitanju njegovo porijeklo, njegova loza, nije bio potvaran, jer je to bila najbolja porodica, porodica Hašim u Mekki. Običaj kod Arapa koji su živjeli u gradu bio je da potraži dobru dojilju za novorođenče i to sa sela i iz pustinje, želeći time udaljiti svoju djecu od gradskih bolesti. Pogledajte brige prijašnjih Arapa, pogledajte njihove brige za njihovom djecom. Iako su djeca rađana u Mekki, iako su rađana od dobrih, e, u dobrim porodicama, od dobrih roditelja, ipak su nastojali da svoju djecu pošalju na dojenje u pustinju, da ih pošalju na selo. Tražili su dobar ambijent za svoju djecu. Željeli su da sačuvaju svoju djecu. Vodili su brigu o svojoj djeci. Nastojali su po svaku cijenu da svoje dijete dobro odgoje. Nastojali su po svaku cijenu da pruže ispravan odgoj svome djetetu. Prije svega da u pogledu samog zdravlja stasaju na čistoj i zdravoj havi. Zatim da nauče izvorni arapski jezik a gdje su ga mogli naučiti? Mogli su ga naučiti tamo gdje su ljudi govorili izvornim arapskim jezikom. I naravno, željeli su da svoju djecu sačuvaju od gradskih bolesti. Zato što gradovi inače pružaju mnoge sadržaje koje ne pružaju pustinja i selo. Zato su gradovi puno izloženiji fesadu i neredu od sela i od pustinje. Zato su predislamski paganski Arapi nastojali da svoju djecu pošalju u pustinju kako bi bila udaljena od gradskih bolesti i kako bi stasali na zdravom zraku, na zdravoj havi i kako bi naučili izvorni arapski jezik. Djecu je trebalo odljuljati na čistom zraku, da tjelesno ojačaju, da duhom očvrsnu i da progovore čistim arapskim jezikom. Tako je i Abdul Muttalib izašao da traži doilju za svoga unuka. Izašao je Abdul Muttalib, djed, ali je vodio brigu o svome unuku. Pa je i on izašao između ostalih ljudi koji su izišli da traži doilju, izašao i on. Ta sretna žena koja će dojiti Muhammada sallallahu alaihi ve sellem, Abdul Muttalibovog unuka, bila je Halima iz plemena benusad. Halima je uz Rasulullaha sallallahu alaihi sellem doživjela neočekivani beričet, kao i mnoge zanimljive događaje. Ova žena je zaista bila počašćena da bude doilja pečatu poslanika. Ona je bila počašćena time da bude dojilja najodabranijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sellem. Kao rezultat svega toga i njenog dobročinstva bila je počašćena i imala je velikog bereketa u svome imetku, a bila je i počašćena time da su joj se desili mnogi zanimljivi događaji. Ibn Ishak kaže Halima je pripovjedala da je krenula sa mužem i malim sinčićem kojeg je dojela u grupi žena iz plemena Beni Sad da potraži posao. Ona je krenula zajedno sa svojim mužem i svojim sinčićem koji nije imao dovoljno hrane uputila se sa svojim mužem da potraži sebi posla, da potraži još jedno dijete koje će ona dojiti da bi od toga mogli da se ishrani, da bi od toga mogli da preživljavaju. A praksa je bila da su žene iz pustinje dolazile u Meku i da uzimaju dojenčad kako bi ih dojile, a zato uzimale protu naknadu. To se desilo u godini u kojoj nisu imali šta da jedu. Halima dalje pripovjeda pa kaže Krenuli smo na devi, koja nije davala tako mi Boga ni kapi mlijeka. Niko od nas nije spavao od plaća našeg gladnog djetata koje se nije moglo najesti sa mojih prsa. Molili, e, molili smo Boga da nas izvede iz te teške situacije. Tako smo, kaže ona, stigli u Meku. Zagledali smo novorođenčad a svakoj od nas nuđen je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i ni jedna ga nije htjela uzeti, jer je bio jetim, bio je siroče bez svoga babi. A jetim je ono dijete koje nema svoga babi, a nije postalo punoljetno. Tako Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u tom momentu nije imao priliku da nađe sebi majku ili pome, da nađe sebi pomajku. Nijedna žena se nije odlučila da ga uzme sebi. Naravno, mi smo očekivale plaću od djetetovog roditelja ili djetetovog oca, kaže Halima. Svaka od nas bi rekla, jetim, ta šta bi za njega mogli učiniti majka i djed? Stoga smo prezirale uzeti jetimče. Izbjegavale su da uzmu jetimče. Očekivale su da im to bude plaćeno. Očekivale su naknadu, a nisu gledale na to što je taj jetim ostao bez svoga roditelja i nisu gledale na stranu ispomoći i pomoći tom djetetu. Svaka žena koja je došla sa mnom našla je sebi dijete, pripovjeda Halima, na dojenje osim mene. Kada smo se okupili za povratak, rekao mužu, tako mi Boga osjećam se poniženom. Svaka moja druga našla je sebi dijete na dojenje. Prezirem da se vratim kući tako jadna, tako mi Boga odoh nazad da uzmem ono timče. Budi bez brige, učini to. Bodrio joj je njen muž, koji je pružio potporu u takvim momentima, kada se ona osjećala poniženom, kada se osjećala poraženom. Tada joj je njen muž pružio potporu. Vrati se, budi bez brige, učini to. Bodrio ju je da ona uzme to je timče i da ga doji. Ona zatim nastavlja priču pa kaže, otišla sam po to dijete, samo zato što nisam našla drugu. Međutim, kada sam ga uzela i donijela do karavane, stavih ga na krilo da se nadoji. Ono primi moje grudi i dojilo je i dojilo, sve dok se nije nadojilo. Dok je god mogao, on je uzimao mlijekom. Kada se ono zasitilo, Zasjeti se i moj najmlađi sin. Kaže, zaspa Muhammed, a zaspa i moj sin. Zbog čijeg plaća od gladi nismo mogli spavati prethodne noći. To dijete je toliko plakalo da je uznemiravalo sve saputnike. Ali kada je došao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kada je zadojen od strane Halime, tada je bilo dovoljno hrane i za, i za njenog sina iza Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Dalje nastavlja priču pa kaže Ustade moj muž i ode do devi. Kad kod nje vime nabrekla. On pomuze pa se napismo oboje do sitosti. Tu noć smo ugodno prespavali. Kada se probudi smo, muž mi reče, znaj Halima, tako mi Boga uzela si beričetno čeljade. Odgovorih mu, i ja bih željela da je tako. Zatim smo krenuli, a ja sam sa djecom jahala devu. Deva je bila jaka i brza, pa ja odmakoh podobro od svojih drugarica, tako da one povikaše, o bint do Eib, o do Eibova kćeri, šta ti bi, pričekaj nas malo. Je li to ona ista deva na kojoj si dojahala zajedno s nama? Da, tako mi Boga, to je ona ista, odgovorih im. Ona povikaše, pa nije moguće. S njom se nešto čudno dogodilo. Zatim stigo smo u naše mjesto, zemlju Benisada. Nisam poznavala suhlju zemlju od te zemlje. Pogledajte, ona pripovjeda kompletan događaj. Pripovjeda sve ono što se desilo na tom čudnom putovanju i stvari koje su zaista čudne, gdje je osjetila veliki beričet od kad je uzela Muhammeda sallallahu alaihi sellem. Nisam poznavala suhu, suhlju zemlju od te zemlje. Naše ovce bi uvijek gladne dolazile kući. Kad stigo smo s Muhammedom, dođeši spaši sitne i mliječne. Namuzo smo i napismo se. Moramo imati u vidu da te ovce do tada nisu imale kapi mlijeka. Naši susjedi bi govorili svojim pastirima, teško vama, Zašto i vi ne idete tamo gdje Ejbove kćeri napasaju svoje stado, pa da i vi napasate zajedno sa njima? Međutim, i kada su oni svoja stada napasali zajedno sa stadom Ejbovih kćeri, ipak se nije ništa promijenilo. Njihove ovce su ostale u starom stanju, dok ovce od Duejbovih kćeri bile su site i bile su vječne, davale su dosta mlijeka. To naravno se ubraja u određene čudne stvari ili veričetne stvari koje su se desile nakon što je Halima uzela na dojenje Muhammeda sallallahu alaihi sellem. Mi smo kroz to stalno osjećali Božje dobro pripovjeda Halima, njegovu ispomoć i obskrbu. To je trajalo, a Mohamed je napunio dvije godine. Odvojih ga od prsa izgledao je i jači i krupniji nego njegovi vršnjaci. Tada odluči smo da ga odnesemo njegovoj majci, naravno tužni i nesrećni zbog rastanka, jer on je proveo kod njih nepune dvije godine. Bio je to, naravno, težak rastanak, i sama pomisao na taj rastanak teško je padala Halimi i njenim ukućanima. Majci smo pričali kako smo s njim zaimali bereć, beričet, pa joj je rekao, kad bi ga još malo ostavila kod nas da ojača, bilo bi mu bolje nego u gradu. Bojim se da mu ne naudi gradski vazduh. Halima je govorila ono što je išlo u prilog njoj, da uzme Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sebi još na neko vrijeme, da ga zadrži, da ostane kod nje na selu, da ostane kod nje u plemenu Beni Sad. Halima nastavi, ma nismo se ni nadali, a Amina se odmah odluči da ga povedemo nazad sa sobom. Ona se nije toliko ni nadala, ali eto pokušala je. Pokušala je ubijediti, Aminu da ona da Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem još neki vremenski period kod nje na na život, to jest da provede još neko vrijeme u plemenu Benisad. Tako je Rasulullah sallallahu alaihi sellem ostao u plemenu Benusad, što mu je, je pomoglo da bude stasit, zdrava tijela, odvažna srca, te da još u mladosti upozna klasični ili izvorni arapski jezik i vještinu jahanja. Vodili su brigu o određenim osobinama koje su bitne za budućnost čovjeka. Prije svega vodili su brigu o zdravlju. Vodili su brigu o tome da bude stasit, da bude jaka i stabil, jaka ličnost, da bude jakog, jake građi, da bude odvažna srca, jer život na selu zahtjeva od čovjeka, posebno u takvim okolnostima, i odvažnost, te da još u mladosti, kaže, upozna izvorni arapski jezik, da se poduči ispravnom jeziku, da nauči govoriti arapski jezik na ispravan način, jer često se dešava da se iskrivi jezik, kao što se i naš bosanski jezik u mnogim situacijama iskrivi u samom govoru, imate mnoge deformacije našeg jezika. Pa tako imate gubljenje slova prilikom izgovora, ne upotpunjavaju se riječi i tako dalje. Posebno u onom našem običnom narodnom jeziku gdje imate uskraćena mnoga pravila, to jest mnoga pravila se bosanskog jezika ne primjenjuju, ne primjenjuju prilikom govora. Takav je slučaj i sa arapskim jezikom. Umjesto da se govori izvornim arapskim jezikom, upotrebljava se narodni jezik koji je naravno iskrivljen do određene mjeri. No međutim, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem imao je priliku u svojoj ranoj mladosti, u svome djetinjstvu, da se upozna sa izvornim arapskim jezikom i to boraveći u plemenu Beni Sad gdje je bio na dojenju kod pomajke Halime. Kada je imao četiri ili pet godina, desio se događaj, jedna od muadžiza poznata pod nazivom rasjecanje i čišćenje Muhammedovih grudi. Muslim bilježi predaju od Enesa radijallahu ta'ala anhu da je Rasulullahu sallallahu alaihi ve sellem došao Džibril u vrijeme dok se on igrao sa djecom. Uzeo ga je, spustio na tle, rasjekao mu grudi, sve do srca, izvadio srce vani i iz srca izvadio ugrušak pa rekao, u ovome ti je šeitan mogao nauditi. Zatim je isprao srce u zlatnom leđenu, u kome je bila voda zemzem. Zatim ga zašio i ponovo ga vratio na njegovo mjesto. A djeca, dječaci kada su vidjeli ono što se desilo sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, uputili su se halimi. Došli su halimi, svi zaprepašteni, govoreći joj Muhammed je ubijen. Naravno, to je bio težak udarac za samu djecu ili dječake koji su vidjeli taj prizor. Pa su onako svi preplašeni uputili se Halimi. Došli su joj i naravno upozorili je na ono što se desilo. Mislili su da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem istinski ubijen, jer su njegova prsa bila rasječenja, rasječena, srce je bilo izvađeno. Izvađen je ugrušak iz njegovog srca izvađeno je ono što je moglo da našteti Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kako to kaže Džibril alaihi salatu wasalam. Naravno, Halima kada je čula za ovakve riječi, bila je sva prestrašena i odmah se uputila da vidi šta se to desilo. Kada ga ugledaše, samo je imao drugačiju boju lica. Ništa se više na njemu nije moglo primijetiti. Nakon ovog čudnog događaja, Halima se naravno prepala da se neće slučajno nešto desiti Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, pa se ona odlučila da ga vrati njegovoj majci. Iako joj je naravno sve to bilo teško, nije to ona priželjkivala, nije to ona željela, no međutim plašila se da se tom djetetu nešto ne desi. Ne bi voljela da se nešto desi Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Imala je veliki beričet za vrijeme njegovog boravka kod nje. No međutim, nije željela ni po koju cijenu da se nešto čudno ili da se nešto desi Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. A naravno nije mogla da odgonetne šta se to desilo sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem kada su dječaci došli da je upozore ili da je obavijeste da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ubijen. Nakon ovog čudnog događaja Halima se prepala i htjela je da vrati Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem njegovoj majci. Amini. Od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ana anhu se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Posljednji čovjek koji će ući u džennet jeste čovjek koji će idući preko sirata na momente ići, a na momente se spoticati, a na momente će ga plamen vatre doticati. A kada pređe, okrenut će se i reći joj, neka je uzvišen onaj koji me spasio od tebe. Allah mi je podario ono što nije nikome prije podario. Zatim će mu se pokazati jedno stablo a on će reći Gospodaru moj, približi me ovom stablu, da se sklonim u njegov hlad i napijem njegove vode. Allah će mu reći, o sine Ademov, ako ti ga podarim, ti ćeš tražiti još nešto. Neću gospodaru, reći će on. Dat će obećanje da neće osim njega tražiti ništa drugo njegov gospodar će mu oprostiti, jer je vidio ono na čemu nije mogao osaboriti, pa će ga približiti drvetu. Ući će u njegov hlad i napiti se njegove vode. Zatim će mu se pokazati drugo stablo, koje će biti ljepše od prvog, a on će reći, Allahu moj, približi me onom stablu, da se napijem njegove vode i skloni mu njegov hlad, neću više ništa tražiti. Uzvišeni će reći, o sine Ademov, zar mi nisi obećao da nećeš tražiti ništa drugo? I reći će mu, ako te približim njemu, tražit ćeš još nešto. On će dati obećanje da neće tražiti ništa drugo. Njegov gospodar će mu oprostiti jer je vidio ono na čemu nije mogao osaboriti, pa će ga približiti njemu, a on će se skloniti u njegov hlad i napiti njegove vode. Zatim će mu se pokazati stablo kod džennetskih vrata, koje će biti puno ljepše od prva dva. On će reći, Allahu moj, približi me onom stablu da se sklonim u njegov hlad i napijem njegove vode, neću više ništa tražiti. A on će reći, o sine Ademov, zar mi nisi obećao da nećeš više ništa tražiti? Jesam, gospodaru moj, odgovorit će on. Približi me još samo ovom i neću više ništa tražiti. Njegov gospodar će mu oprostiti jer je vidio ono na čemu nije mogao osaboriti. Približit će ga stablu. Kada ga približi njemu, čut će glasove stanovnika dženneta, pa će reći, gospodaru moj, uvedi me u njega. On će reći, o sine Ademu, šta će te zadovoljiti? Hoće li te zadovoljiti da ti dam koliko čitav dunjaluk i još toliko? On će reći, gospodaru moj, zar se sa mnom poigravaš, a ti si gospodar svjetova? Reći će, ja se ne poigravam s tobom, nego ja radim ono što želim. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها مشيناها خطا كتبات علينا ومن كتبات عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها فليس يموت في أرض سواها فليس يموت في أرض سواها Kod majke je proveo neko vrijeme, proveo je vrijeme sve do napunjene šeste godine, a naravno događaj rasjecanja grudi bio je u petoj godini. Amina je smatrala potrebnim da zbog sina i zbog sebe treba da ode u obilazak muževog groba u Jesribu ili Medini. Pošto je njen muž preselio u Jesribu na jednom od putovanja, a Medina je nosila naziv Jesrib u to vrijeme, ona je smatrala da bi trebala otići posjetiti kabur svoga muža. Što je naravno ona i učinila. Ona se uputila zajedno sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, svojim sinom, uputila se sa služavkom Ummu Ejmen i sa svekrom Abdul Muttalibom. To je naravno dugo putovanje, jer razdaljena između Mekke i Medine je 500 km. Uputila se na tako dug put sa svojim sinom koji je imao svega šest godina. Ali ipak bila je odlučna da ode posjetiti kabur svoga muža. Ona se uputila na ovaj dugi put sa svojim svekrom, sa služakom Ummu Ejmen i sa svojim sinom. Na putu su proveli negdje oko mjesec dana. Posjetili su kabur njenog muža. Imao je priliku Muhammed sallallahu alaihi sellem da sa svojom majkom u tom vremenskom periodu kada je imao svega šest godina posjeti kabur svoga oca u Medini. U tada, e, e, taj grad je tada nosio naziv Jethrib. No međutim, Amina je na tom putovanju počela da osjeća znakove slabosti. To putovanje ju je naravno i iscrpilo. Osjećala je određeni vid slabosti. No međutim, ona se borila. Posjetila je kabur svoga muža i kada je bila na povratku iz Medine u mjestu zvanom El došlo je do smrti Amine. Tada je se zdravlje pogoršalo i nije uspjela da preživi to dugo putovanje, to jest nije se vratila u Meku na, nakon ovog putovanja i nakon posjete kabura svoga muža. Ovo je bio još jedan težak udarac za Muhammada sallallahu alaihi ve sellem. Ostao je bez babi prije nego li se rodio. Proveo je dug vremenski period bez svoje majke, jer je svoje rano djetinstvo proveo u plemenu Beni Sa'd kod pomajke Halime, Svega godinu dana je bio, ili nepunu godinu dana je bio sa svojom majkom Aminom. I odmah nakon toga, nakon negdje godinu dana, preselila mu je i majka, a on sallallahu alaihi ve sellem ostao je bez jednog roditelja. Ovdje je poruka jetimima, poruka onima koji su ostali bez roditelja, poruka onima koji su ostali bez jednog roditelja, da se u životu ne trebaju predavati, da nakon gubljenja jednog roditelja trebaju da podignu glavu i da urade u životu ono što mogu da uradi. Muhammad sallallahu alaihi ve sellem ostao je bez oba roditelja sa svega šest godina, pa i pored svega toga bio je čvrsta ličnost, bio je odlučna ličnost. Bio je Muhammad sallallahu alaihi ve sellem uporan u misiji koju mu je povjerio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi ve ostao je bez oba roditelja kada je imao svega šest godina. Tada ga je na čuvanje sebi uzeo njegov djed Abdul Muttalib. No, da se mi vratimo još jednom na ovaj slijed događaja od njegovog ranog djetinjstva, od njegovog rođenja pa do ovog perioda. Prije svega moramo naglasiti da je Muhammed sallallahu alaihi ve rođen po nekim mišljenjima 9. Rebijul Awala, po nekim mišljenjima 12. Rebijul Awala i ima i drugih mišljenja kada je rođen Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. No međutim, veliki broj islamskih učenjaka smatra da je to bio 12. Rebijul Awal. No međutim, ima onih koji imaju uporište i imaju stav da se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rodio 9. Rebijul Awala. Rodio se u godini slona. Predislamski paganski Arapi godine su nazivali imenima, po, e, imenima koja su e, po određenim događajima koji su se dešavali u tom periodu. Pa je tako godina u kojoj je rođen Muhammed sallallahu alaihi ve sellem obilježena pokušajem rušenja Kaabe, pa je ta godina nazvana godinom slona, u kojoj se rodio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem nakon što se rodio. O njemu je brigu vodio njegov djed Abdul Muttalib. Znači, briga u nedostatku roditelja, u nedostatku babe, prešla je na njegovog djeda. Ovdje bih poručio djedovima da, svoje da svoju unučad ne zapostavljaju, nego da o svojim unucima i unukama vode brigu, isto kao što su vodili brigu i o svojoj djeci jer u nedostatku babi ili eventualno u nedostatku majke ukoliko je jedan od roditelja preselio ili pak oba roditelja, djedovi trebaju da vode brigu o svojoj djeci, a ne da, da te svoje unuke, da, te, e, da tu svoju unučad prepuste ulici. Znači djedovi bi trebali da vode brigu o svojim unucima i svojim unukama, a ne da ih prepuste ulici ili da ih prepuste na odgoj nekome drugom. Abdul Muttalib je poveo brigu o svome unuku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. A iz kasnijih događaja ćemo vidjeti da mu je pružao i posebno mjesto prilikom, e, prilikom njegovog boravka kod njega, prilikom njegovog boravka kod Abdul muttaliba Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, iako je ostao bez oba roditelja, ipak je pokazao da jetim može da postigne puno toga u životu. Naravno, mi imamo i u našoj svakodnevnici slučajeva onih koji su ostali bez roditelja, a ipak su u životu puno toga postigli. Uzet ćemo još jednu veoma bitnu pouku iz ovog ranog djetinjstva Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Briga roditelja ili briga djedova ili briga članova porodice o samoj djeci. O čemu su vodili brigu? Jesu li, je li Abdul Muttalib u ovom periodu vodio brigu više o tome da mu priskrbi i metak ili je vodio više brigu o stvarima koje će mu koristiti za život više nego li i metak. Više su posvećivali pažnju odgoju djeteta, više su posvećivali pažnju da dijete stasa kao zdravo, daleko od iskvarenosti, daleko od bolesti gradova i tome slično. Nekoli što su posvećivali pažnju da se djetetu da se djetetu priušti i metak. Roditelji puno brigu vode o tome da djetetu priušte i metak, a ne vode brigu o tome kako će to dijete biti odgojeno. Pa se tako djeca zapostavljaju. Roditelj priskrbi svome djetetu, čak i kuću mu napravi. Priskrbi svome, redit, e, svome djetetu i auto. Priskrbi mu mnogo što šta. No međutim, dijete nakon što stasa, bori se kroz život, on stekne i metak i odlazi, pravi novu kuću, kupuje sebi novije auto, udaljava se od roditelja i tako dalje i tako dalje. Nije djetetu pružio glavni odgoj. Posvetimo pažnju odgoju naše djeci. Posvetimo pažnju da naša djeca budu ispravno odgojena u skladu sa islamskim propisima, a imetak koji im trebamo pružiti ako smo u mogućnosti, to ćemo im pružiti, ali je bitnija stvar da im pružimo ispravan odgoj. Ako djeci budemo pružili ispravan odgoj, oni će nam, inša Allahu ta'ala, koristiti ukoliko doživimo starost. No međutim, ako im pružimo imetak, a ne budemo im pružili odgoj, često se dešava da takva djeca zapostavi svoje roditelje, ostave ih u staračkim domovima ili ih ostave da žive sami, ne želeći i ne posjećujući svoje roditelje. Da navedemo neke od primjera iz naše svakodnevnice. Koliko imate sinova i kćeri koji apsolutno ne žele posjetiti svoga roditelja? Koliko imate slučajeva da sin stanuje recimo na spratu ili stanuje u prizemlju, a neće posjetiti svoga roditelja koji stanuje na spratu ili u prizemlju? U istoj kući stanuju, no međutim neće da posjeti svoga babu, neće da posjeti svoju majku ponekad zbog hatara žene, ponekad zbog nekog zbog nekih razmirica koje nemaju nikakvog osnova i nikakve podloge i tome slično. Ponekad zbog svojih vlastitih čejfova ili što smatra da su oni prevaziđeni, da više ne treba o njima, o njima brigu ni voditi. No međutim, pogledajmo život predislamskih Araba. Oni, iako su bili zastranili u nekim stvarima, ipak su posvećivali pažnju odgoju djeteta. Zato iz svega ovoga možemo uzeti pouku. Oni su vodili računa o odgoju djeci. Naravno, ova, ovu vrstu odgoja, odgoja djece, Islam od nas traži. Od nas se traži da mi svoju djecu ispravno odgajamo. To su činili predislamski paganski Arapi. Stvari koje se ne kose sa propisima Islama, mi ćemo ih samo unapređivati. No međutim, stvari koje se kosi sa propisima Islama, njih ćemo ostavljati po strani. Stoga, Ovdje možemo da uzmemo pouku da trebamo voditi brigu o odgoju svoje djece, da ta djeca stasaju na ispravnim osnovama, da vodimo brigu i o njihovom zdravlju, da vodimo brigu o njihovom odgoju, da vodimo brigu o njihovom rječniku i kada smo već kod rječnika, da spomenem neke veoma ružne običaje koji su e, koji se nalaze u našem društvu, a to je privikavanje djece na veoma ružan rječnik na riječnik koji ne dolikuje odrasloj osobi, a kamoli djetetu. Ponekad roditelji podstiču i bodre svoje dijete da psuje. I kad čuje da je dijete nešto opsovalo, hajde još jednom, hajde babo čuje kako ti ono psuješ. Hajde mama čuje kako ti ono psuješ. Da djedu reci kako ti ono psuješ. Hajde još jednom ponovi. Pa dijete se navikava od svog ranog djetinjstva da psuje i vrijeđa. Pa kada stasa, kada ojača malo, onda počne da vrijeđa i svoje roditelje. Tako roditelji sami odgajaju svoju djecu da ih sutra njihova djeca uznemiravaju, da ih psuju, da ih vrijeđaju. Zatim kaže, hajde bolan, de, malo, jedno, samo jedan dim povuci. Hajde, de malo, nema veze jednu čašicu, ima dijete šest godina, sedam godina, hajde jednu čašicu, da nasućemo piva i tome slično. Hajde, kaže, nema veze. Da vidi, vidi kako je interesantno. Igraju se sa svojom djecom. A kako se igraju? Igraju se sa budućnosti svoje djece, navikavaju djecu od 6-7 godina na poroke. Navikavaju svoju djecu na loš odgoj, na loš edeb. Privikavaju svoju djecu na psovku, na vrijeđanje. Pa sutra dijete kud vrijeđa komšiju, kud vrijeđa ostale građane, kud vrijeđa svoje roditelje, kud zapostavlja svoje roditelje i tako dalje i tako dalje. Nemojte misliti da ćete zapostaviti svoga roditelja, a da sutra očekujete da vas vaša djeca pazi. Nego vodite računa o tome da vi cijenite i poštujete svoje roditelje, pa očekujte i molite Allaha Đalešanohu da naravno nakon što ste lijepo odgojili svoju djecu, da i vas vaša djeca poštuju. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا kao podsticaj na dobar i lijep odgoj djece. u slučaju u kome je Hidr, Hader, radijallahu ta'ala anhu, srušio onaj zid u onom poznatom putovanju između, eh, koje se desilo mu, između Musa alaihi salatu wasalam i Hadera. Kada je Hader srušio zid, Musa alaihi salatu wasalam, kada je popravio zid, Musa alaihi salatu wasalam je reagovao. Htio je da uzme nakradu za to. No međutim, na kraju tog kaže بوزيشن الله تبارك وتعالى قبريش وتومه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا دبرتا roditelja može biti sebebom da sačuvate imetak vašeg djeteta. Ako vi budete dobri prema Allahu Đelešanu, možda će Allah Đelešanu sačuvati, sačuvati vaše dijete. Što se tiče zida, kaže Hader, kako to govori uzvišeni Allah Đelešanuhu, Što se tiče zida, on je pripadao dvojici dječaka, jetima. Wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil Dvojici dječaka jetima iz grada. Wa kana tahtahu kanzun lahuma? kaže a ispod tog zida bio je bila je njihova riznica. Wa kana abuhuma salihan. Kaže njihov babo je bio dobar čovjek. Allah je sačuvao njihovu riznicu koja se nalazila ispod zida, sačuvao je njihovu riznicu ispod zida, vakare buhuma saliha, zato što njihov babo bio dobar. Dobrota insana može se odraziti na njegovo dijete, kao što i loše ponašanje, loš odgoj roditelja i njegovi grijesi se mogu odraziti na samo dijete. Zato vodite računa o tome kako ćete odgajati svoju djecu. Vodite brigu o svojoj djeci, posvetite im pažnju. Odgojite ih na ispravnim osnovama i puno više pažnje posvetite njihovom odgoju, njihovom terbijetu, nego li što ćete posvetiti pažnju, nego li što ćete posvetiti pažnju drugim stvarima koje su možda marginalne. To jest, predstavljaju one nešto u životu tog djeteta, no međutim nisu to stvari koje su toliko bitne, jer možda će vas vaša djeca preteći i kada je u pitanju sticanje i metka, i kada je u pitanju spremnost na život, i kada je u pitanju organizacija života i tome slično. Roditelj se bori da roditelj se bori da djetetu obezbijedi određene stvari koje dijete koje e, djetetu možda i nisu toliko potrebne. Roditelj se bori da im priskrbi i jel tako? Bori se da mu napravi kuću, njemu napravio kućicu, recimo 6 sa 7, napravio mu mini kućicu, računajući na to eto, da ima neku odskočnu dasku, a dijete se snašlo kada je stasalo, snašlo se veoma brzo, počeo je da posluje, zaradio i metka i tome slično i za veoma kratak vremenski period pretekao je roditelje zašto se onda roditelj opterećuje tim stvarima toliko? Roditelj, ako ima mogućnosti da ostavi imetka djetetu, neka to uradi. Ali ne smije to stavljati u prioritetne stvari. U prioritetne stvari se mora staviti odgoj, odgoj djeteta. Pogledajte, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u samom svom ranom djetinstvu je bio odgajan na ispravnim principima. Bio je podučavan odmah izvornom arapskom jeziku, Učio je odmah jahanje, učio je sposobnost, baratanje. Bio je stasit, bio je oštrouman, bio je brižan i tako dalje i tako dalje. Zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam i ispunio svoju misiju, dostavio je poslanicu koju je poslao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Allaha uzvišenog molim da nam naše grijehe oprosti da nas sačuva zastranjivanja sa pravog puta. Allahu moj, učini nas od onih koji će, koji će ti robovati, koji će činiti dobročinstvo svojim roditeljima. Allahu moj, tebe molim da nas potpomogneš u preostalom dijelu našega života. Gospodaru moj, neka nam život Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem bude pouka Allahu moj, učini nas od onih koji će iz života Muhammeda sallallahu alaihi wasallam uzimati pouke, koji će njegov život primjenjivati, koji će uzeti pouke iz njegovog života i to primjenjivati u svome životu. Allahu moj, tebe molim da nas učineš od onih koji će istinski robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i koji će se i koji će zaraditi nagradu na sudnjem danu. Wa ahiru da'vana en alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.